Magandang araw sa inyong lahat. Itagin niyo na lang po ako sa pangalang Judiel at ako po ay tiga Quezon Province. Ang aking share po sa inyo ay ang aking karanasan na naganap po sa isang sikat na mall sa Lucena and ito lamang po April 24 nangyari. Magandang araw din muli sa inyo Sir Red at ibabahagi ko rin po sa inyo ang karanasan ko bagamat maiksi pero alam ko po nakapupulutan ng aral. Hindi ko pumawari kung ito ba ay isang panaginip o totoo na nangyari sa akin sapagkat lagi po akong nakakadinig ng bulong na ang boses po ay napakalaki at sinasabi niya na gusto daw niya akong isama sa isang dimensional world. Ako naman po si Driving Black at ito po ang kauna-unahang pagkakataon ko na mag-share ng story dito po sa Hilakbot at lalong-lalo dito po sa SHS segment. Isishare ko po sa inyo ang hindi naman gaano nakakatakot na karanasan ko pero hindi ko po maipaliwanag hanggang sa puntong ito. Tama ang mga kuwento ni na Driving Black, si Dexter, Mary at Judiel ang tampok sa ating subscriber si Lakbot Stories bilang buena mano ngayong buwan ng Hulyo kasama mo si Red syempre dito sa Hilakbot TV YouTube channel. <laughs> Parang formal lang. <laughs> You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Yo, yo, yo! Welcome, welcome na naman syempre sa ating kwentuhan dito po sa SHS segment. Sa mga baguhan po, nako wag na kayong masyadong maeengkanto. Pakinggan nyo na lamang po at ng maibigan. Katulad ni na Gina Lynn Kuanan. Hello po, good PM. Habi niya, ah, gusto daw po niyang mag-suggest lamang sa atin. Basahin ko lang po muna for the sake lang din ng mga uh, bago pa lamang na darating. Sabi niya, suggestion niya, uh, please make more stories po sa Facebook para nang sa ganun daw ay mapakinggan din daw nila kasi daw naka-restrict daw sa mga computer nila ang YouTube app. Sabi niya, we love love to hear your stories while working po. Please, please, please, <laughs> sabi ni Jinalyn. Salamat Jinalyn. Sige, subukan po namin ha. At patiktik din natin sina Janet Yap at doon po sa nagbigay ng kape sa atin, pakape nung nakaraan. Ako hindi ko na po babanggitin kasi Oh, ang secret lang daw naman. Eh. Maraming salamat po doon sa halaga na inyong uh, ipinadala at talagang malaking tulong po 'yon para sa mga editors, para sa mga admin din po natin at sa kanilang uh, supply din, 'di ba? Para silang <laughs> parang aso lang <laughs> parang supply. <laughs> at saka si Nan Abesentipo, sabi niya, uh, sobrang cool makinig po dito po sa YT at sa inyong podcast. magsi din po ako soon, sabi niya dito, na adik na po ako sa pakikinig at pati yung kapilyuhan po ninyo Sir Red, nagagaya ko na. Maraming salamat salamat. At si F. Amit, patiktik daw po uh, ang crew ng motor tanker Dakota Strength dito sa Singapore. Anchorage dito po Kuya Red, sabi niya lagi po kami nakat nakatutok daw uh, sa ating SHS segment. Maraming salamat, ah, na lalong lalo ng mga tiga-SG po dyan at sa lahat din po ng mga walang sawa na, ko, na sumusubaybay ng SHS. Thank you! Bago po natin putahan ang kwentuhan natin ngayong araw na ito, syempre hindi po natin kalilimutan na pasalamatan ang ating kasama ngayong araw na ito. Syempre ang GoTime Bank. I-download na po ang app na ito. Nako napakadali lamang. And in just 5 minutes, pwede ka na mag-open ng iyong bank account guys. Download na po ninyo ang app nito sa Google Play or App Store o kaya naman ay eh, pwede niyong bisitahin ang kanilang official social media pages for more info o kaya sa kanilang website na www.gotime.com.ph. Naku, mas madali po itong gamitin kesa sa iba pang mga apps na alam mo yun, nagsisend, uh, ah, nagbabang transfer o kaya yung ginagamit mo yun bilang pang bayad ng iyong bill o kaya ng iyong pinagsya-shopping online. Nako, hindi ko na po babangitin guys yung mga kakompetensya pero ini-introduce ko po sa inyo ngayon ang GoTime Bank. So download na po guys, it's GoTime! Thank you! Ito ang ating unang kwento mula po dito sa ating email sindakstories2008 at gmail.com. Ito po si Judiel. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Noong lunes po kasi Sir Red ay half day po kami sa work pagkatapos po naming manggaling sa City Hall. So namasyal po ako ng mag-isa sa isang sikat na mall sa Lucena and in particular dun po ako sa department store pumunta. At first po, everything was fine. Masaya po ako sa pag-akyat sa third floor ng department store. Pero something strange started to bother me. Hindi ko lang po ma-pinpoint pero feeling ko ay may nakamasid sa akin. Or sabi natin parang nag-i-stalk kaya mas lalong bumigat ang pakiramdam ko lalo nang nakarinig ako ng mga boses ng lalaki at babae. Nung una, dead malamang dahil baka boses iyon ng mga salesman or sales lady doon sa store. Pero I started to realize po that the voices ay hindi po nagsasalita ng Tagalog. Nakatitiyak ako si Red na Latin yung salita nila. I could not understand pero paglingon ko sa malayo lalo na doon sa may escalator, nakakita po talaga ako ng isang lalaki at babae na mapula ang mata at mabalasik po yung anyo. Nagbago ang mga itsura, itsura nila bilang sales lady at salesman. Natakot po ako dahil papalapit sila sa akin kaya immediately po I went to the second floor at doon ako tumakbo dahil patuloy ko pong nadidinig ang kanilang mga boses. Alam ko na sila po ay mga kakaibang elemento. Ang problema lang din Sir Red, kahit lumalayo na ako sa kanila, ay parang feeling ko nakasunod pa rin sa akin yung mga titig nila. Kaya gayon na rin po yung pagtataka ng ibang mga tao na parang mababangga ko na sa sobrang pagmamadali ko kung bakit ganoon ang aking ikinikilos. Hindi ko na lamang po sila pinansin at nagtago na lamang ako sa corner ng department store ngunit nung muli akong tumingin sa may escalator, laking gulat ko nang may kausap ang dalawang elemento na isa pang babae at parang manager po siya. Nag-iba yung anyo nila at naging isang lalaki at tinubuan po ng mahabang sungay. May nakakatakot din pong silhouette at hindi ako makagalaw nung time na iyon. Hindi ko rin maikilos ang ilang bahagi ng katawan ko ng ilang sandali at hanggang sa mag-aalas 3.30 na iyon ng hapon doon na ako nagkaroon ng buwelo at naglakas ng loob para makababa ng eskalator at lumabas ng mall na iyon. Nagtataka din po yung mga guard sa ikinikilos ko pero hindi na rin po ako nagsalita o nag-explain sa kanila. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Sa katunayan guys meron po, meron po siyang iba pang encounter at ito po ay atin pong kukompletuhin sa isang compilation natin dito po sa Hilakbot at, at mamalalaman na lamang po ninyo guys kasi uh, mapapakinggan nyo naman kung familiar yung kwento at dito nyo napak- napakinggan, dito nyo na napakinggan. And uh, syempre kung talagang solid ka sa amin, alam na alam mo kung saan mo unang napakinggan, di ba? Anyway, maraming salamat po dito sa kwentong ibinahagi ni Judiel. At kung ano man yan, uh, hindi kaya may, may somewhat, alam mo yon hindi naman sa ay- ayaw naman kitang i-judge siya. Pero hindi kaya ano, meron ka bang pagkakasakit lately or nag-take ka ng kung anumang mang drugs na, na yung yun over the counter na ano guys ha hindi yung sinasabi kong <laughs> bawal na gamot talaga hindi baka kasi may something may effect to sa'yo or stress ka ng araw na yon kasi guys ito ha mind you ha sinasabi nila na mas malakas daw talaga magparamdam or kaya naman na mamagnet mo ang enerhiya ng isang demonic entity kung ikaw mismo ay parang may negative energy na nararamdaman. Either malungkot, nagagalit, or kaya may kinikimkim or di ba or stressed sabi natin ganon kasi hindi, hindi normal yun guys eh, na parang para sa akin lang ha, ewan ko lang sa mga nakikinig ha, kung halimbawa sa inyo guys, meron kayong ibang take, pwede nyo pong i-comment yan kung ano ba yung naranasan dito ni Judiel. Kasi baka Di ba kasi parang may, may yung dalawang elemento, may nakita daw siyang isa pang kausap na babae at parang manager daw kasi yung uniform nung kausap ng dalawang elemento. Tapos bigla nag, nag-iba yung anyo na naging isang lalaki na nagkaroon ng sungay tapos may silhouette pa. Di ba hindi kaya, are you drugs? <laughs> Pero umay, oh are you, are you drugs? <laughs> ano ba My God. I hate drugs. <laughs> biro lang Judiel. Pero no, biro lang ha. Ah, para pagaanin lang natin yung nararamdaman o kaya na-experience mo. Kayo guys, kung sakaling meron kayong uh, ibang take dito, pwede nyo pong i-comment yan sa comment section. Nang sa ganon ay mabigyan natin ng kaliwanagan kung ano ba yung nangyari dito. Kasi lapitin to si ano eh, mula doon sa iba pang experiences niya na, na, na nabasa ko, um, Talagang ano, innate ata sa kanya na maging parang isang magnet ng mga entities na ganito. Di ba? Anyway, kayo na pong bahala guys na mag-judge base sa kanyang kwento. I-comment nyo po kung ano yung pwede niyang gawin or kung ano yung eksaktong naranasan po niya para ma-enlighten din po tayo dito. Di ba? Basta ang alam ko, meron na po tayong steeped coffee. Ito po ay yung coffee na nasa tea bag. Alam nyo na guys kung paano i-prepare ito. Hindi na po natin kailangan ng demo or sabihin kung paano. Basta steeped coffee ang tawag naman natin doon. Iba yung drip coffee guys. Ano, sinasabit natin doon sa uh, bibig nung ano nung cup, 'di ba? Ito guys, talagang parang tea. As in tea bag talaga na ipupour mo lang yung hot water and then alam mo yon i uh, ah, hayaan nyo lang doon na mag-brew, di ba? Kusa na yan. So ganun guys, mas easy ito na i-prepare. Kaya kung ako sa iyo guys, nako, same taste, pero ibang packaging naman tayo ngayon sa kape ni Lola Trinidad. Inumpisa natin ito nung June, yung 66 natin sa Shopee. So hanapin nyo lang guys kung available pa kasi limited stocks po ang ginagawa po ng HTV merch para po dito sa ating uh, uh, product na ito. And soon meron din po tayong kape ni Lola Trinidad coffee naman, corn coffee naman ito nang matikman nyo naman din guys. Di ba? Masarap na masarap ito po yung ating uh, syempre hinihigop nga, sa, sa oras na ito para maniwala ka. Ayan, corn coffee guys ni Kape na Lola Trinidad to. Oh, di ba? Sarap. Nako, check nyo na sa HTV merch ito. O, oh, di ba? <laughs> Maraming salamat din sa mga patuloy na dumarating ngayong oras na ito kung meron man pang pangalawa na po na kwento ang ating pag-uusapan para po dito sa ating SHS. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Si Dexter po ang ating second um, sender at ito po yung sinabi natin doon sa pa-teaser sa umpisa na may bumubulong din daw sa kanya na parang boses na malaki at ang sinasabi daw po ng boses ay gusto daw siyang isama sa isang dimension or parallel universe daw. Pero nung nangyari daw ito, ganito na. Bigla daw pong nagiging blurred paunti-unti ang aking nakikita. At pagkatapos, feeling ko po sa katawan ko ay parang lumulobo. As in dumadami po yung hangin sa katawan ko na para akong lumulutang na. Sa isip ko, panaginip lang ito kaya pinipilit ko pong makagalaw at makabalik talaga sa realidad. Binabanggit ko na rin po ng paulit-ulit ang pangalan ni Heso Kristo sa aking isipan hanggang sa may nakapapo ako. Pinilit ko po talaga na kumapit doon at ang katawan ko ay nanginginig na talaga Sir Red. Nang makagawa po ng ingay yung pa ako, doon ako nakap nagkaroon ng lakas na makapumiglas at mabilis akong sumipa-sipa para lang talaga ma-confirm na ako ay nasa realidad na. Sobra talaga yung panginginig kong panginginig ko noon si Red ng akin po itong naranasan at para nga talaga ako na sinapian na parang ewan sabi niya. Pakiayos na lang po si Red. <laughs> okay, inutusan pa. Sabi niya, para kasi ang gulo eh. <laughs> Sabi niya, ngayon lang po ito nangyari sa akin. Sabi niya, itong April lang po. Sabi niya, 1.50 daw AM. Talaga, nakita mo pa yung oras ha. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ulitin po natin kung sakaling isa ka sa mga maaalam sa ganitong klase mga topic, ano din kaya yung nangyari dito kay Dexter? Uh, para do kasi siyang sinapian, parang may boses, tapos pinipilit daw siyang isama doon sa isang dimensyon or parallel universe daw na, na tinatawag, sabi niya ganon. At um, yun nga, Parang ang nakikita ko kasi dito parang ano din eh. Hindi kayo nakadroga din ito. <laughs> My God. I hate drugs. <laughs> parang yung mga sender natin ngayon parang nasobran. Parang na-overdose ba kayo? oh <laughs> my... lang. Biro lang po guys ha. Biro lang. maraming salamat, maraming salamat. At ito naman, next tayo tuhugin natin ito pang isang kwento kasi ito po ay may photo attachment. So ito ay ipinadala po sa atin ni ano man pangalan niya? Uh, si Mary bago po natin tunguhin yung kwento ni Driving Black. So ito daw ang nangyari. Sa kakapakinig ko po ng story tungkol sa, tungkol sa multo or espiritu, dito na po ako nag-decide na mag-share din nung naranasan namin. Yung partner ko po actually, Sir Red, ay open yung third eye. So lahat ng spirit na nawala o yung mga namatay, sabi niya dito, ay nakakausap niya. Madami na rin po siyang experience regarding sa mga spirits, yung mga ligaw na kaluluwa ng mga naaaksidente at maging yung mga lamang lupa. Meron naman daw na espiritu na wag na lang dapat pansinin dahil the more napapansinin ay mas lalo daw pong magpapapansin. Kaya ang advice po niya, kapag halimbawa daw na nakaramdam ako ng ganun, something paranormal o galing yung enerhiya sa isang supernatural, ipag-pray na lamang daw siya. Actually kapag ganyan po si Red, napatunayan ko rin na kailangan talaga ng pagdarasal sa mga ganitong klase mga nagpaparamdam. Katulad po nung best friend ko na namatay last year, March 2022. May mga habilin po siya na pinapasuyo niya sa kamag-anak ng best friend. Ah, sorry. May mga habilin siya na pinapasuyo niya sa kamag-anak. Pag mga ganyan po, basta need lang daw po ipagdasal kasi karamihan daw po e eh kulang lang sa prayers. Prayers. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Okay, so ito pala ay isang reaction niya. Okay, so reaction lamang po pala niya ito doon sa isang episode natin uh, sa podcast natin, yung Pinoy Horror Radio. Uh, in particular, ito ay subscribers Hilakbot Stories 18. So medyo ano na to, nung May 11, e, 2022 ito na, na upload natin base doon sa kanyang screenshot kasi pinadalhan po na, pinadalhan po tayo ni Mary nitong ano uh, screenshot niya. So maraming salamat sa mga katulad mo na uh, mula sa uh, podcast natin nagkakaroon nagkakaroon ka ng mga reaction or comment doon din sa mga nadidinig mong mga kwento dito po sa ating uh, mga syempre na feature. So maraming salamat. Kaya sabi ko rin sa inyo sa inyo guys, mabubuhay mabubuhay naman po yung comment section at yung batuhan natin ng mga ideas. Kung sakaling ikaw ay mas maraming alam tapos wag mong ikahiya na i-share na wag mo rin masyadong wag mo rin syempre isipin na kukontrahin ka or whatsoever. Mas maganda nga yung nagpapalitan tayo ng mga kaalaman kasi hindi naman po halos lahat kasi ay alam natin at hindi naman po lahat ng mga libro or lahat ng mga uh, documentary regarding sa mga entities, mga spirits, ganyan or yung mga uh, supernatural ay napanood or nabasa natin. So maganda yung ganyan. Buhayin nyo po yung comment section. Kung halimbawa man ito magpe-play po sa ating podcast ngayon, pwede ka rin mag-react. Pwede nyo rin pong isend yan sa sindakstories2008 at gmail.com. Pwede rin kayo mag-voice message ng inyong reaction or mas mainam syempre ang inyong kwento mismo. Katulad po ng mga una nating na-feature dito sina Nico, sina Ate Martina, di ba? Para na sa ganun ay talagang first hand na kayo mismo yung nagkwento but make sure na uh, short or let's make it brief, sabi nga nila, na nandun na lahat yung experience mo kahit hindi mo na masyadong pahabain. Tapos, uh, wag maingay ang background para mas litaw yung golden voice mo, di ba? Kesa yung lilinisan pa ng mga editor hanggang sa mamay biglang lubog na, hindi na natin maintindihan. So, mas mainam talaga na magre-record ka, walang gaano background noises, at nang sa ganun, syempre o kaya nag echo di ba sa room uh, sana ma-lesson yon para nang sa ganun mas mangingibabaw pa rin yung kwento at maintindihan nung ibang mga solid HTV negative. Nakakaya kasi sa kanila eh, di ba? <laughs> di ba? Nakakaya. Baka mamaya yun na naman magiging dahilan nila para magkaroon sila ng uh, reason, di ba? Para mangbash, ganyan. <laughs> maraming salamat guys sa inyong walang sawang pakikinig. Channel members, maraming salamat din at syempre sa mga regular listeners po natin na nagkakape ni Lola Trinidad sa oras na ito. Once again, check nyo po kung available pa rin po sa puntong ito ang mga limited stocks natin sa uh, Ouija mousepad, yung ating uh, ah, steep coffee at hindi ko lang alam sa puntong ito kung meron na rin available na rin yung kape ni Lola Trinidad, uh, yung corn coffee naman. So abangan nyo na lamang o kaya kung meron na dyan, order na bago ma-order ng iba. Okay, ma-check out ng iba. Next story at ito na po yung pinakahuling kwento natin dito po sa ating SHS at ito naman ay galing kay Driving Black. <laughs> Hindi ba ikaw si, hindi ba ikaw si Draven Black? Baka si Draven Black to ah. <laughs> <laughs> oh, nagbago lang ng pangalan. Na-miss rin natin ito si Draven Black eh. Oh, may mga kwento pa po tayo na na record mula po sa ating gabi ng lagim, mula po sa kanyang mga akda ito. At hayaan po muna natin siya na mag-rediscover ng iba pang mga genre na nais niyang tahakin. Kaya syempre inaano muna natin siya, di ba? uh, hinahayaan muna natin siya. Para yung creative freedom niya eh, hindi naman maikulong, di ba? Anyway, Red Diaries, meron po tayong mga new stories dyan. Meron din po tayo syempre sa Hilakbot Haunted History. Supportan nyo na rin po at ang pulang likido animated horror stories. So sana po kayo mawawala. Ang ating um, channel din, na side channel, yung Sindak for the short stories po natin. So supportan nyo lamang po guys nang sa ganon ay sipagin naman yung iba pang mga kasama natin para makapagkwento din sa inyo ng iba pang mga kahihilakbutan o nakakasindak na mga kwento dyan. Third story, Mula naman dito kay Driving Black. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Sabi niya dito, uh, ito po ay nangyari doon sa isang lugar sa Caloocan City. In particular, kung familiar po kayo sa Riles, sabi niya. Doon nga daw ay dikit-dikit ang mga bahay, syempre pati mga tindahan at expected mo na talaga na marami pong marites sa daan at meron din pong mga tambay lalong-lalo na ang mga siga. Hindi rin maiiwasan syempre na ang mga kwentuhan paminsan doon ay mga nakakatakot. Tulad ng may mga bantay daw sa bahay na naroroon. Ang sabi po nila, Kapag kulay puti yung nakikita daw na silhouette, yun daw ay isang bantay na mabait at harmless. Pero kabaliktaran kapag itim. Nangyari po ang kababalaghan sa akin na ito nung minsan ako ay galing sa school at kauuwi lamang. Pagdating ko po sa bahay, nakita ko po na kumakain si mama. Pang umaga po ako at half day pa lamang po kasi kami noon sa schedule kaya 12 po ng tanghali ay umuuwi na ako. So nagmano ako at nagtanggal ng sapatos at uniforme at nung papunta na ako sa hagdan para umakyat at makakuha ng bagong damit, may nakita po akong isang silhouette na itim. As in para po siyang nakadungaw sa isang kwarto sa taas. Siyempre ang ginawa ko po ay iniwas ko yung tingin at tumingin ulit ako. Ano? Iniwas daw niya yung tingin eh siguro after few seconds muli siyang tumingin. <laughs> at tiningnan niya talaga. <laughs> Tapos iniwas na naman niya yung tingin. <laughs> Magulo ka. Anyway, siguro yun parang ganun siguro tinignan niya ulit kung na, nandun pa ba parang ganun siguro yun. At yun nga, nawala po siya ng bigla. Sinabi ko kay mama yung nakita ko pero hindi po siya naniwala. And guess, to, guess what, Sir Red? Sabi niya kasi guess what? <laughs> Yung guess talaga. Sinabi ni mama na baka daw gutom lang ako at kung ano-ano ang aking nakikita. <laughs> Pero nasa loob-loob ko pa rin po ang takot Sir Red dahil first time ko pong makakita ng ganun. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo dito si Driving Black. So maiikli lamang yung mga kwento natin dito ngayon guys dahil meron tayong isiningit pang isa kasi kay Mary kanina. Uh, ah, kala ko kasi ano yun isang kwento. Yun pala comment yun Clay. Comment lang siya. Anyway, maraming salamat kahit papaano ay Siyempre nakaramdam ka kaunting kilabot kahit ngayong hapon na ito, maulan ba ngayong araw na ito, mag-ingat, dapat lagi po kayo may dalang pananggalang at siyempre wag ninyong kakalimutan uh, mag-vitamins din kayo dahil hindi natin talaga ma-predict yung panahon, minsan na araw, minsan mainit talaga, minsan malamig na hindi natin mawari, 'di ba? Kaya sana po ay lagi kayong okay at ganoon na rin kung malamig, alam niyo na guys, bukod sa champurado, bukod sa lugaw, aros caldo, Nako, ang kape ni Lola Trinidad the best ngayong rainy season, di ba? Ingat lamang din sa mga lumulusong ng baha. Uh, ah, siyempre concerned din po tayo dahil siyempre ang lugar din po namin dito sa Quezon City ay binabaha. <laughs> Kaya ingat lamang po, magbota kayo guys. Bota ka, <laughs> bota kayo. <laughs> Sana po ay ma- maayos din kayo Siyempre, sa Mga OFW nating minamahal na tigapakinig sina Novelaine Diego. Ayan yung mga lagi ko nakikita si Marjorie Rohel. Welcome back at si Roda May Gel Bolingo. Sabi niya, lagi ko pong ginagawang pampalipas oras at pampaantok ang Hilakbot 24-7. Sana marami pa po kayong kwento na maibahagi dito. Sabi niya, sige, ah, huwag kayong mag-alala, kapit lang kayo dyan dahil sigurado naman po marami pa tayong mailalabas dyan. Si Arthur Peterson Murdoch. Thank you! Talaga lang ha, ah, ang lakas maka Marvel naman <laughs> ito. maraming maraming salamat syempre sa walang sawang pakikinig dyan sa Hilakbot 24-7 at sa ating mga pinalalabas na mga bagong episode dito sa ating channel. Thank you! Ako pong muli si Red at once again maraming salamat mga channel members, regular listeners, silencers, mga newbies po sa ating segment at ganoon na rin syempre sa ating kasakasama bukod kay Kapene Lola Trinidad syempre ang bagong-bagong GoTime Bank. Download the app now on Google Play or App Store and open an account to experience the convenience and security of the next level banking. Pwede nyo pong i-visit ang kanilang official social media pages na naririto po alam ko sa Facebook page natin ito nilagay yung kanilang um, link. Uh, kaya naman ay eh, pwede mong i-type www.gotime.com.ph for more information. It's go time! Maraming salamat sa pakikinig ng SHS. Ako pong muli sa Red, tuloy-tuloy lamang ang hawaan at wala ng galingan dito syempre sa ating channel. Kapit lang sa matigas at himas sa madulas para tuloy-tuloy ang pagiging solid HTV positive. Love you guys! May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.